ən böyük məsələlərdən biri, onu da toxunmaq istəyirik. Deməli, gəlir or orucluq ayı. Bizdə indi təxmini deyiblər 28-i. İndi Türkiyədə də deyiblər 28-i, bəzi ölkələrdə. E, görürsən, bəzən, bəzi qardaşlar, hətta cəmaat arasında ixtilaf düşür. Bəzilə bilmir, neynəsin. Çünki birdən burada elan eləyirlər yaşadığı ölkədə, deyirlər, sab orucluqdur. Görürlər ki, Məkkədə tutaq ki, oruc tutmayıblar. Və ya burada deyirlər ki, məsələn, bu gündə görürlər, e, sabadı Məkkədə artıq bu gün oruç tutublar. Bəzilər çaşır. Hə, ona görə bəzilər deyir ki, hə, biz Məkkənə gedəcəyik. Bu fikir ümumiyyətlə səhvdir, qardaşlar. Bu ümumiyyətlə fikir səhvdir. Çünki Məkkənə gedməyə dəlil yoxdur. Yoxdur dəlil ki, Məkkənə gedin. Olsaydı deyərdik ki, rəydir, Hörmətlə yanaşardıq rəyə. Rəydir, ixtilaf da ola bilsin. Hə, razıyıq. Əsas bu məsələdə iki dənə rəydir. Birinci rəy odur ki, ya bir dənə müsəlman ölkəsi görsə, elan eləsə, hamına aiddir. Təbii ki, bura gözəl olardı, hamı tətbiq eləsəydi. Biz də bunun tərəfindəyik. Lakin bu rəyə heç kəs rayət eləmir, heç bir ölkə. Hətta Saudiya özü bu rəyi götürmür. Tutaq ki, Saudiyada, Misirdə elan eləsə ki, ay görüblər, Saudiya gedməyəcək Misirlə. Onlar deyirlər ki, hər kəs, kim yaşayır, hər kəs öz ölkəsinə. Fikir verirsən, bu rəyə əməl eləyən yoxdur. Fərdi şəkildə olmaz. Mənə gəlir zat, hələ şöylə olmaz. Və ikinci rəy, ikinci rəy hər kəs öz ölkəsinə getsin. Və xüsusən də müasirlər, böyük alimlərimiz Şeyx Bin Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani onlar da deyirlər ki, kim harada yaşayır ona nə getsin? Və bəzilər ittiham eləyirlər, a, bunlar belə, bunlar yəni, kiməsə tabidirlər, kiməsə tabidirlər. Qardaş, yaxşı Şeyx Bin Baz, Şeyx Hüseymin, Şeyx Albani, bunlar ki, cipə görə zada eləməyiblər, yaxşı. Ne deyirsiniz, nə gəldi? Ona görə qardaşlar, Nə üçün bu rəy daha mühümdir hal-hazırda? Çünki bir ölkədə əgər bir müsəlmanlar yaşayırsa, onlar bölünməməlidir. Bölünməməlidir. Xüsusən də bayram günləri. Xüsusən də bayram günləri. Çünki bayram namazının yeri qardaşlar elədir ki, hətta qadın aybaşı olanda gətirə bilər kişi, əri onu namaz meydanına, namaz qılınan yerə. Yəni, o dərəcədə ki, o bayramda iştirak eləmək lazımdır. Belə qadın üçün yaxşı da evində namaz qıla. Gündəlik 5 namazı. Məscidə gəlmək lazımdır öyle onun üçün. Yaxşı da evində qıla. Amma bayram namazında şəriət deyib ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi gətirin. Ona görə mühümdir yaşadığın yerdə birliyi saxlamaq. Heç olmasa bayram namazında. Bu cəhətdən mühümdir. Düzdür, biz də onun tərəfindəyik ki, ay baxmaq lazımdır, ay görmək lazımdır. Və bəzi qardaşlar deyir, gəlin belə eləyək. 5-6 nəfər tutaq ki, Mədinə tələbələrindən bir neçə nəfər getsin, hansısa dağda diyansın, baxsınlar, görsə qardaşlar hamısı telefonla heç bir alim belə deməyib. Bu, çünki ölkə ilə bağlıdır. Bu məsələ ölkə ilə bağlıdır. Bəli, biz də təqvimin əleyhinəyik. Söhbət ondan gedmir. Söhbət başqa şeydir. Başa düşünün. Məkkənən dəlil yoxdur. Hətta o, ola bilsin, allatmaq üçün səni deyə bilərlər ki, biz birinci rəyi götürmüşük. Bir müsəlman ölkəsi görəndə bunu deyənlər, bu rəyi deyənlər hətta Məkkəni qəsd edirlər. Çünki belə desələr, problemə düşürlər. Birdən görürsən ki, Məkkədən qabaq tutaq ki, hansı bir müsəlman ölkəsi elan elədi. Deyirsən ki, hə, nə oldu? Tut da, aç da, deyir, yox. Məkkədən deməyiblər. Ha, onda deməli sən Məkkə ilə geysən. Məkkə ilə də dəlil yoxdur. O bir iki nəfər ola bilər alim nəsə desin Məkkə şəhərlərinin anasıdır və s. Ona görə o cəhətdən bu dəlil deyil qardaşlar. Bu dəlil deyil. Bizdə elhamdülillah sələflərdə dəlil dəlil əsasına alimin sözünü yox. Alimin sözü əgər dəlilsizdirsə tərkləyirik. Xüsusən də dəlil ola ola. Ona görə bu qısa bir bu məsələyə müraciət elədik ki, bu məsələyə aydınlığı gətirik. Ona görə lazım deyil. Özə bundan da özün görürsən ki, istifadə edirlər. Məsələn, təkfirçilər, məsələn, inciyənlər, bilinmir əqidəsi məlum olmayan adamlar. Belə məsələdən istifadə edirlər. Ya cəmaatı özünə cəlb eləmək üçün ki, mən də varam, mən məsələn, cib üçün də elə, mən başqa şey üçün, məsələn, mən gör ki, dəhşət oğlanam da, yəni. Və bəziləri cəmatı bölmək üçün, cəmatı bölmək üçün istifadə edirlər ki, an, gəlin istifadə eləyək, cəmatı bölək. Olmaz belə. O şeytan əməllərdir. Bu, qardaşlar, bizim fikrimiz deyil. Bu alimlərin fikridir. Və heç bir şübhən qalmasın, və şeytan meytana da inanma yenə. Elmi əhlindən götür, salamatlardan, əqidəsi məlum olan, qorxudan və ya nəyisə görə, dünya mənfəətinə görə və ya kiməsə görə danışmayanlardan, həmişə haqqı deyənlərdən, yoxsa bir gün bu bayraqdır, ha, inşallah mən belə deyirəm, sabah birisi bayraqdır, mən belə deyirəm. Olmaz. Olmaz. Bu, möminə yaraşmayan sifətdir. Ona görə, qardaşlar, bu məsələdə budur. Və salam. Lazım deyil, öyle zənnlər eləmək və s. haçan elan eləyəcək dövlət bizdə, biz ondan gedəcəyik. Kim nə deyir desin? قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين